11 տարի է բնակվում եմ այստեղ։ Գյուղը հիմնվել է 2002 թվականին։ Որպես վերաբնակիչ 60 տնտեսություն ունենք, որից 47 հատ բնակելի տուն ունենք, զարգացող գյուղա, հարմար տեղա, հողը հարուստ հողա, աշխատող մարդու տեղ իսկական։ Գյուղը հիմա ունի 288 բնակիչ, որից 78-80-ը այլ տարածքում են բնակվում, Ղարաբաղի տարածքում, մի 30 հոգի Ռուսաստանեն աշխատանքի բերումով աշխատում են գալիս։ Անցյալ տարի ունեցել եք 10 ծնունդ Զարգասով գյուղա։ Նախանցյալ տարի 6 ծնունդ։ Ստայ արդեն երկու ծնունդ ունեք, բայց սպասում եք էլի պատմի։ Հիմնական խնդիրները համարյա հարթվում է։ Սկզբնական շրջանում խմելու ջուր չկա, ռոկման ջուրը շատ սակավ էր, բայց հիմա խմելու ջուրը ճիշտ է կա, ամառային սեզոններին մի քիչ պակասում է պրոբլեմ առաջանում։ Դիմել եք վերադասմարմիներին, որպեսզի մտցնեն պետական ծրագրի մեջ, քանի որ դա մեծ ծախսերա պահանջում, որպեսզի խմելու ջրի հարցը լուծվի։ Անցյալ տարի հիմնականում ռոկման ջրի հարցն է լուծել, ամբողջ գյուղը համարյա ռոկման ջուրը ներքին ցանցով կառուցվելա կես մասը բյուջեի հաշվին, կեսն էլ մեր համանքի բյուջեից է գումարը հատկացվել։ Մարդիկ զբաղվում են հիմնականում հողագործությամբ, անասնապահության, որ հաշվարկում եք մեր յուղի տարածքը ընդհանուր։ Դրսիկ մարդիկ վարձակալական հիմունքներով ահագին հողեր ունենք տրված, որից հիմնականում բոստանային կուլտուրաներ է մշակում բանջարաբոստանային եւ առիթը հանդիսանում, որովհետեւ գյուղի բնակչությունը հիմնականում աշխատ են դեր, որին գազադրամով աշխատում են։ Համարյա 70%-ը։ Իսկ մնացածն իրենց սմար են աշխատում։ Առօրյա նորմալ է։ Հիմա դպրոց է կառուցում, պետք է համանքի կենտրոն կառուցեին, հաշվի առանք, որ մենք գյուղապետարան ունենք, յոլակը տանենք, բայց գյուղին ընդհանրապես դպրոց չունի, դոմիկներում են դասավանդում։ Խնդրեցինք մեր այդ բարերարին, որպեսզի եթե հնարավոր է մի քիչ գումար ավելացնի, դպրոց կառուցենք։ Դպրոցը կառուցում է գերագույն նպատակներից մեկն է։ Դպրոցահասակ շատ երեխաներ կան։ Հիմա 37 հոգի ունենք, բայց տարեստարի աճողական ավելանալու է։ Եկյալչալ տարի մեկ 10 ծնունդ եք ունեցել, հաշիվ 6 տարի հետո 10 երեխա արդեն առաջի դասարան պատի գնա։ Նոր զարգացող գյուղ ընդամենը 12-13 տարվա գյուղ է։ Ու հիմնականում վերաբնակիչներ են։ հա? Հիմնականում վերաբնակիչներ են, Ղարաբաղից էլ կան, բնակում են մեզ մոտ, աշխատասեր մարդիկ են անում են ամեն ինչ, կարելի է ենթադրել, որ տարբեր մշակույթների, ինչ որ տարբեր ավանդույթների միաձուլում է այս գյուղը։ Հա, այս գյուղը գիտես, հիմա մի քիչ ուրիշ ձևի աստացում լի, ասեք, նախքին հոգեբանությամբ դու Հայաստանից ես Ղարաբաղից եւ օրինակլի, բայց մի քանի տարի հետո մեր երեխեքը կասեն, «Այս գյուղը ընդհանուր մերն է»։ Էլ չեն ասի, «Սա ես ներդրողություն չեն դնի»։ Երեխոս ասա, «Այս գյուղը մեր ապագա սերնդի համար է» որը չեն ասելու դա մենք համոզված ենք լի ընդհանուր մեր գյուղն է ծնվել են մեծանում են արդեն իրանք տենում են անմիջական իրենց ինգերներին իրենց հարևաններին մեծահասակներն էլ ախր կամաց կամաց մեջտեղից դուրս կգան երիտասարդները կղեկավարեն իր գյուղը եւ հույսեր ունեք որ ամեն ինչ լավ կանի այսինքն նույնիսկ վերաբնակիչների հաջորդ սերնդի համար արդեն հարազատ կլինի իր ծննդավայրը կլինի արդեն իրանք ասում են մեկ օգտասարից եք չեն ասում հայաստանից եմ կամ քաղաքից եմ այնպես բան չկա։ Ստեղի ծնվածները արդեն ասում են մեկ օտասարից է։ Երեխեքը այդ հոգեբանությամբ են դասիրակում։ Ասացիք, որ աճող գյուղ է, երեխաներ կան, բնականաբար երիտասարդներն էլ կան։ Կան, շատ երիտասարդներ ունեք ամուսնացաշեն, մի քիչ դժվար ապետի, մի հատ պետությունը ինչ որ խթանում հանդիսանա այդ երեխաների տան հարցով, ուզում են ամուսնանան, բայց տուն կա երեք ջահել տղա ունի, հնարավոր չի, մի հարսը բերել են, էներգի երկուսն էլ հնարավոր չի բերեմ որտեղ մնա։ Զարգացող գյուղա, եթե առաջվա նման էլի կարային վերաբնակեցման ծրագրով տներ կառուցեին, մեր գյուղն տեղ չի լինի ընտանիքները կշատանան։ 47-48 տուն է, որից մի 5-ը ժողովուրդն են կառուցել, բայց 60 տնտեսություն է, 10 քանի տան կարիք կա, որ առանձին տնտեսությունը հլատացում եմ ամուսնացածները, որ երեխեք ունեն, արդեն ստեղ ծնվել են երեխեքը, անձապես 3 թորնիկ ունեմ ստեղ ծնված արդեն տանք առանձին տնտեսություն են հնարավոր ունի ընդառաջեն օգնեն բնակարան սարքելու ավելի կշատանան, ավելի շատ կամուսնանան։ Մեր գյուղը հանդիսանում է սահմանամերձ, ամիջապես մեզանից հետո դել ուրիշ գյուղ չկա, էլի առաջնագծում ենք մենք։ Պետք է ամեն ինչ հաշվի առնվի։ Այս կռիվների ժամանակ բոլորը մասնակցել են ինքնապաշտպանության մեր գյուղապետն իր խմբով մեր գյուղի տարածքում քանի հատ սնարյադ անկել, փարկասը ոչ մեկին չի վնասել։ Ագիներին բանի վնաս հատուալ, բայց նես չէ։ Սահմանապահ եք նաև։ Հա, այնց առաջինը մենք սահմանապահ ենք, հետո ըստեղի բնագիչ ենք, գյուղ հիմնողներն ենք մենք։ Մենք հիմնել ենք մեր ապագա սերնդի հիմար, որովհետև մեր սերունդը ստեղ մեծանա, իր հայրենիքն է, իր տունն է, տեղն է, պահի հաճելի էլ է, երբ դուք գիտակցում եք, որ ձեր իսկ հիմնած գյուղում վաղ մյուսօրը ձեր թորնիկները ապրելու են եւ ելի պահելու են հողը, սահմանը։ Հա, մենք մեծ ոգևորությամբ այդքան անում ենք, աշխատում ենք, ստեղծում ենք, արարում ենք, որ մեր երեխեքն մեծանան, հոգսը շատ չլինի։ Դրա բաղերը քիմներ զրոյականից հողեր ունեք մշակում եք, անասուն եք պահում, տարբեր տեսակի թրջուններ եք պահում, այնքան որ ոչ մի բանի կարիք չզգան, լրի տնից դուրս գա։ Անձավ մեր տունը այդպես է։ Մենք համարը ոչ մի բան չեք առնում։ Աշխատող մարդը որտեղ լինի աշխատի, կարա։ Մեր գյուղում աշխատանք հեշտ է գտնելը, աշխատանք կա։ Ամարձում է դրսից են գալիս, ժանգյան են խաղում, տանում ծախում հենա թափած լծած թող մեր գյուղացի անումել են իրա քաղեն տանեն ծախին եկամուտա ամեն ինչ ամբողջ տարին ստեղ ամեն ինչ կա կարա մի բան հավաքի տանի մշակի անի ապրի էլի նորմալզիվի ապրի Գյուղացու կյանքն այդպեսին է, եթե չաշխատի։ Հա, մենք էլ շատ ենք չաշխարում, որ մեր երեխեքը լավ ապրեն։ Ինչ կցանկանայիք գյուղի համար։ Առաջինը խաղաղությունն է։ Մենք ստեղ ապրում ենք, մենք առաջին հերթին խաղաղություն ենք ցանկանում երեխեքը որ երբեք ոչ մի բան չտեսնեն, եթե խաղությունը իմացածը ստեղծվող է, աշխատասիրություն, առողջություն, հաջողություն, մարդիկ եթե աշխատեն, իրաց աշխատանքի եկամուտ ստանան, լրիվն էլ լավ կապրեն։ Որ եկել ենք ստեղ մեկ 2003 թվականին, ընդամենը մի հատ հին Մոսկվիչ էր։ Սաղս գնում եք Մոստից ջուր գնում բերում։ Բայց հիմա 48 ընտանիք կա, 3 հոգի չի ավտո ունեն։ Լրիվին ունեն մարդը 4-5 ավտո ունի արդեն։ Այս կար ժամանակացվածում աշխատել են, ստեղծել են, առել են։ Այդպիսի յուղա, եկամտաբեր յուղա։ Դա համար եկել ենք ստեղել։ Եթե աշխատես, բնականաբար հողը շնորհակալ կլինի։ Աշխատես, ընտիր կապրես եւ աշխատում ենք ապրում, փառք Աստծո։

friends. 你不。 Տիկին Բադասարյան խնդիր է իհարկե գյուղերում մշակույթի տուն պահելը, որը ակտիվ գործունեություն կունենա։ Ինչպես է Մադաթաշենում կազմակերպվում այդ գործընթացը, արդյոք ինչ որ միջոցառումներ կարողանում է կազմակերպել երիտասարդներին համախմբել։ Մշակույթի տունը կենտրոնացված է դպրոցի շենքում։ Այն կառուցվել է 1969 թվականին, սակայն վերանորոգվել է 2012 թվականին։ Գտնվում է բավարար հիմքերի վրա ապահովված է ամեն տեսակի սեղանի խաղերով։ Գործում է հերոստացույցը։ Մշակույթի տունը որպես հենակետ է ծառայում բնակչության համար, կարողանալ դրանով բավարարել մեր բնակչության կուլտուր սպասարկման գործը։ Մշակույթի տան աշխատանքը հիմնականում կենտրոնացված է դպրոցի աշակերտների միջոցով։ Եթե իհարկե դպրոցի աշակերտների թիվը համայնքում շատ լինեն, Պարզ է, որ կազմակերպված միջոցառումները եւ բազմաբնույթ կլինեն, եւ բովանդակալից, եւ շատ հետաքրքիր։ Այնուհանդերձ ես իմ աշխատանքային պլանի համաձայն, որը կազմում եմ յուրաքանչյուր տարվա սկզբին, կարողանում եմ կազմակերպել միջոցառումներ յուրաքանչյուր տոնական օրերին դպրոցի աշակերտներով։ Երամսյակը մեկ ներկայանում ենք շրջբաժին, մեզ հետաքրքրող զումնալից հարցերը այնտեղ վեր ենք լուծում, Հաշվետվություն ենք ներկայացնում մեր կատարած աշխատանքի մասին։ Երամսյակի ընթացքում, տարվա ընթացքում կազմակերպվում են սանմաքրման աշխատանքներ համայնքում, մենք ակտիվորեն մասնակցում ենք հուշարձանների մաքրման, պահպանության գործում, դարձյալ մեր ակտիվ մասնակցությունը ունենք։ Դրանով կարողանում ենք մեր աջակցությունը ցուցաբերել եւ համայնքին, եւ հասարակությանը։ Հիմնական հաջողությունը մշակույթի տանը այն է, որ մշակութային խաչմերուկ միջոցառմանը մասնակցելով Արցախի բարուբան անվանակարգին անցել ենք հանրապետական փուլ։ Ճիշտ է ներկայացրել եմ մեկ աշակերտուհու, բայց հաջողության ենք հասել։ Իհարկե, եթե աշակերտները եւ երիտասարդությունը շատ լինեն համայնքում, այնքան մեր հաջողությունները ավելի շատ կլինեն, բայց հնարավորինս ձգտում եմ բավարարել եւ հասարակության պահանջները եւ կարողանում եմ դրանով ինձ ավելի լավ զգալ, որ տարվա ընթացքում թեկուզ Երամսյակը մեկ որևիցե մի աշխատանք կատարել եւ կարողանալ բավարարել բնակչության հուզումնալից պահանջները։ Իհարկե գյուղական առույան հագեցած է յուրաքանչյուրը իր աշխատանքով, ազատ ժամանակ չեն ունենում, գյուղի խնդիրները շատ են, կենցաղային խնդիրներն են շատ, բայց ամեն դեպքում անհրաժեշտ է, որ գյուղաբնակ մարդիկ նույնպես մշակութային թեկուզ փոքր մաս ունենան իրենց առօրյայում։ Համայնքը շատ փոքր է, բայց աշխատանքները շատ են։ Հիմնական մշակույթի տուն հաճախողները երեխաներն են, որոնք ներկայանալով մշակույթի տուն ձգտում են սեղանի խաղերով, իրենց հանգիստը անցկացնեն կամ ֆիլմեր նայելով, եթե իհարկե աշակերտները կամ երեխաները ավելի շատ են, իրենց համար այդտեղ ավելի հետաքրքիր է Իհարկե, բարձ է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դարը հիմա, շատերը երեխաները ձգտում են իրենց տներում անցկացնեն իրենց հանգիստը, համացանցից օգտվեն, բայց մի մասն էլ, մի խավն էլ երեխաների ձգտում են ներկայանալ մշակույթի տները։ Գյուղ հասել է տեղեկատվական տեխնոլոգիան։ Այո, համարյա յուրաքանչյուրի ստանը գործում է կա համացանցը, բոլորն էլ օգտվում են դրանից, դպրոցում կա համացանցը դրված երեխաներին։ Այսինքն չնայած փոքր է, չնայած այո, չնայած փոքր է, դարի պահանջներից հետ չի մնում։ Համայնքի երեխաները շատ ակտիվ են։ Այս գյուղին սկզբում ասում էին Մյուժմա Հուսինի մեջ պարող մադաթաշենցիներ։ Իրենք սիրում են պարը, թեկուզ այն չսովորող երեխաներ բեմը սիրում է իրեն ակտիվ է զգում բեմի վրա, իրենք ակտիվ երեխաներին, սիրում են եւ թատրոնը, եւ բանաստեղծությունը արտասանելը, եւ երգելը, եւ ապարելը։ Շատերը իրենց համար երաժշտություն լսելով ճիշտ է պարարվեստի ուսուցիչ չկա, բայց համացանցից օգտվելով երեխաները իրենց համար ստեղծում են իրենց հետաքրքիր առօրյան, եւ ապարում են, եւ երգում են, իրենք իրենց համար եւ արդեն միջոցառումները կազմակերպելու ընթացքում մենք որևիցե դժվարության չենք հանդիպում։ Մեր գործն զարգացմամբ է։ հա։ Այո, ինքնազարգացմամբ։ Իհարկե, իմ աղջիկը համացանցից օգտվում է, ինքը իր համար երաժշտությունը դնում է, ինքը իր համար էլ սովորում է եւ ապարելը, եւ երկելը, եւ մշակութային միջոցառումները հեշտ են կատարում։ Նման տիպիկ երեխաները, եթե շատ լինեն, ավելի հեշտ կլինի, ավելի հետաքրքիր կլինի եւ միջոցառումներն էլ ավելի կազմակերպված կընթանան։ Իսկ հետաքրքիր երեխաների մեջ հենց իրենց հարազատ գյուղի հանդեպ սերը մնում է, կարողանում եք պահպանել։ Իհարկե յուրաքանչյուրս էլ սիրում է իր ծննդավայրը, որտեղ ծնվել, մեծացել է։ Բոլորն էլ սիրում են թեկուզ իրեն օտար վայրերում էլ։ Մեկ է հայրենիքի կարոտը միշտ լինում է բոլորին սրտում, հայրենիքի կարոտը միշտ ձգում է։ Երեխաները սիրում են իրենց հայրենի գյուղը։ Պարզ մարզի, որտեղ ծնվել մեծացել են, այնտեղ էլ իրենց համար ամենահարազատ ծննդավայրի ոչ մի բանի հետ չեն կարող նրանք փոխարինել։ Ինչ կցանկանայի գյուղի համար նախ յուղի համար կցանկանայի զարգացման ուղու վրա լինի։ Եթե համեմատում ենք ճիշտ է, երիտասարդները քիչ են, աճող յուղ չի, փաստորեն, եթե աճող յուղ լինի, Արդեն երեխաները ավելի շատ կլինեն, զարգացման շեմին կլինի, եթե իհարկե զարգացման շեմին լինի ավելի մեծ ուշադրության կենտրոնում կպահեն գյուղը, բայց մենք եղած պայմաններով բավարարվում ենք։ Փոքրի քաղաքում մի պաստղալ է ապրում Ով ամեն օրի սիրաճախ չկա այդ հանդիպման է շտապում Ու դպրոցի բակում կամ դիմարցի այգում Միշտ եկուսով շարունակ ծիծաղում են ու խախում Ձերքս պապում մեջ աչուկ սպասեցի ես կեզ այսօր շատ երկար Որ մեծապես կեզ ասեմ կեր սիրում եմ, բայց ապսոս դու չեկար Chicam zegt tut Jeske mă n-am ahtut Zenor ne discot acum Test acum Mem ab acum je Kalabarcin Yekabaitin Vov kezasin Lăsin Ոչ մի դեպքում մաղջիկ հասկացիչ կեզ չեն տոնին նեղասնեն Իմ այս խոսքերը իշի ես պահից շատ շատ օրեր տեր կանցնեն Մեծ կդանա մի օր, մեծ զույրոք հսոր Բաս թե լինի հարկավոր կկրվեմ ես սենց այսօր Ես սովորել եմ հողից ծնովից իմ խոսքի տեղը լինել Ու բացարվում է, որ ազ բարելից ես երբև է հետ կանգնեմ կգանաս քո կողքին կգանաս լուրջ տղամար փոքրիկ Ղարաբաղցի Toxique, ras la partie.